Christus anviat, Christus anviat, din mors glorios anviat, anviat. Christus anviat, Christus anviat, din mors glorios anviat. Creștini se adună, creștini se adună cu de bucurie, Căci Domnul cu slavă, căci Domnul cu slavă din moarte azi învie.